Nakon uvoda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, zahvaljujem Allahu koji nas je sakupio ponovo na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim, lijepim imenima i značenjima istih. Večeras ako nakon Allahovog imena kojeg smo prošli put radili, a to je ime koje glasi El Halim. Kako? El Halim. El Halim. Večeras da radimo drugo ime. El Halim smo kazali da je imalo značenje koje? Pokorti. Ne, to je kaha. Onaj koji onaj koji požuruje da oprosti, a odgađa i ne požuruje sa kažnjavanjem, odnosno skraćeno bi bilo kako je na bosanskom jeziku ovdje kod nas blagi, ali je znači je ono da on ne požuruje sa kažnjavanjem, nego požuruje sa oprostom i pruža ljudima mogućnosti i šanse svakodnevno da mu se vrati, da potraže oprosta, da im oprosti. Međutim, večeras sa pogoda govori o drugom imenu. Ime koje je značajno, koje ukazuje na Allahu Tebare Kvetala veličinu. A to je ime El Azim. Jedno znači od velike Allahu Tebare Kvetala imena koje ukazuju na veličinu Allaha Subhanahu Vatala, Ta'ala koje bi moglo biti od značenja na našem jeziku onaj čija je veličina neizmjerna onaj čija je veličina neizmjerna nakon ovoga imena shvatit ćemo zašto se Allah subhanahu wa ta'ala ne može dokućiti ne može pojmiti ne može ga razum obuhvatiti naše znanje je slabo i ograničeno da se pojmi Allah te bareke zato, zatim ćemo isto tako uvidjeti grešku svih onih koji su pokušali da Allah te bareke vetala obuhvate svojim e, znanjem ili da ga opišu i poistovijete sa osobinama stvorenja od koji Allah te bareke vetala čist i uzvišen. U jeziku ovo ime ima značenje, znači u arapskom jeziku, značenje veličine, obilnosti. Nešto znači što ukazuje na neku veličinu, nešto što je veliko. Također ima značenje uzdignuti se, biti ugledan kod ljudi. I vidimo znači da mnogi vodari danas posjeduju ovu osobinu u smislu da se uzdižu da li su zaslužili da budu ugledni među njima ili ne o tome ćemo mi govoriti zašto? zato što ima značenje drugo isto u arapskom jeziku kibr i kibrija oholost da se uzdigneš za drugi smatraju da si bolji, da si preći, da si veći, da te moraju poštovati, cijeniti i dizati na posebna mjesta koja, koja ti ne pripadaju i koja ti ne dolikuju. Tako da ćemo vidjeti iz ovih imena koliko udjela ima stvorenje u tome, a odnosno kakvo je značenje kada se odnosi na Allah, Tebara i koji je plemenit, uzvišen, daleko, daleko od stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovo ime u Kur'anu na devet mjesta. Znači ovo Allahu Tebara i Kvetala ime spominje se u Kur'anu na devet mjesta. Prije svega u sura Al-Baqara 255. ajet gdje Allah Đelešanuhu kaže وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ I pogledajte kako su ova imena došla povezana. Znači ovo je kraj ajeta kojeg? Ajetul Kursije. Gdje Allah Đelešanu na kraju, kada spominje prije toga da je arš najveće Allahovo Tebare Kvetala stvorenje, odnosno kursi, nakon toga završava da je on El Ali, El Azim. El Ali nismo radili, radit ćemo ga Međutim, ukazuje na ova dva velika imena, znači koja su velika, a to je da je on svevišnji i veličanstveni iznad svih stvorenja, iznad kursija, iznad arša je Allah te barek ta'ala. Tako da ukazuje da on El Ali daleko iznad svih stvorenja koje je stvorio i koji je El Azim. On Ali koji je uzvišen, veličanstven. I zamislite sad El Azim. U arapskom, kada bi samo shvatili ovaj izraz El Azim, dovoljno govori. Nešto što je, što se ne može obuhvatiti. Nešto što je ogromno, nešto što je veliko, neopisivo. E taj gospodar Tebare Kvetala koji se opisao sa imenom El Alim je iznadaš. Pa kažu, precizirajte na mjesto gdje je gospodar. Kada to pitaju, jel? je traže. Traže svi oni koji negiraju Allahova Tebare Kvetala svojstva od tebe, koji potvrđuješ Allahom Tebare Kvetala svojstva onako kako mu dolikuju. Traže da preciziraš mjesto. Kako ćeš precizirati Allahu Tebare Kvetala poziciju? U smislu, znači, da pomisliš da je nešto malo što pa kažeš takav je na tom i tom mjestu. Allah te bare koji tala iznad Arša, a mi smo kazali da je Arš kakav, kada bi se bacio prsten u pustinju, to je odmjer prvog neba dunjaličkog naspram drugog neba i sve tako drugo naspram trećeg, trećeg naspram četvrtog do sedmog, pa sedmo naspram Arša a iznad Arša Allah te bareke je tala. zato se kaže fisema Allah te bareke je je na nebu iznad Arša iznadaš, ne može se obuhvatiti, ne može se pojmiti, ali daleko od stvorenja. Sve ispod, što je stvoreno, sve ispod je Allah te bareke, te bareke Zatim Allah Đelešanu u suri Teube u 129. ajetu isto tako spominje ovo ime pa kaže fa in tawallu fa hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah Đelšanu ovdje isto tako ukazuje na one ako glavu okrenu, koji ne žele da slušaju, koji ne žele da prihvate istinu. Pa ako oni glavu okrenu ti kaže da ti je dovoljan gospodar Tebare Kvetara. Dovoljan ti on. Koji gospodar? Koji je El Aliju Azim, koji je najuzvišeniji, na najvećem mjestu iza svih stvorenja koji je El Azim. Na takvog gospodara se ti, brate, oslanjaš. Na e tako se pouzdaš. Ta, on je taj koji će te pomoći i koji je uvijek na strani vjernika. Zatim gospodar kaže, nakon toga, na njega se oslanja, u njega se pouzda a on je gospodar <coughs> voličanstvenog plemenitog, plemenitog Arša. Zatim gospodar svjetova kaže na drugom mjestu bismi azim I ti veliča ime svoga Gospodara koji je kakav? Koje je to ime? Kojem trebaš da ga veličaš u ovom kuranskom El Azim Koji je veličanstven velik Takvog gospodara slavi Takvog gospodara veliča Pa ćemo vidjeti iz plodova šta znači Ko shvati, ko pojmi tog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala Kako to njemu dolikuje da se veliča Kako ga treba slaviti Kako ga trebaš veličati Kako treba strahovati od takvog gospodara Koji je El Azim Ništa nije kao, kao on. se misli šajun, lahuo sam i on vasir. Allah te barek tala kaže. Ništa nije kao on, on sad ću i zna. Zatim poslanik Ali salatu wasalam u poznatoj dovi koju smo već jedan put citirali prošli put. Na kraju ćemo ako citirati nekoliko rivajeta te dove. Sada ćemo ukazati samo na to ime da je poslanik Ali salatu spominjao mnogo Allah te barek tala, ovim velikim imenom El Azim. Poput ove u poteškoći, ili teškoći, kada te obuzme neka teškoća, strah, kako da iznađeš, kako da izađeš iz takve situacije, ko je taj koji će ti pomoći, ko je taj koji će pod tu teškoću od tebe. Mi kažemo i kazali smo i prije da je zikr i spominjanje Laha te bare kvetala njegovim lijepim imenima ono što ti smiruje srce. Pa kad si uzbuđen, kada počneš ga slaviti, veličati i cijeniti onako kako njemu dolikuje, on je taj koji ti smira i ubacuje, koji te smiruje koji spušta sa kine, smirenost na tebe. Allah, a, poslanik sallallahu ve kaže u hadisu Buharije La ilaha illallahu al al harim Nema drugog istinskog Boga osim onog koji je al-halim, al azim koji je blagi i veličanstveni veliki. Pogledajte, znači to je ono što ti otklanja teškoću razlog sebe, ko bude učio, ko bude izgovarao ovu dovu, Allah te barek tada će otkloniti njega poteškoću. Zatim kaže La ilaha illallahu rabbu samavati wal ard Nema drugog istinskog Boga osim gospodara nebesa, nebesa i zemlje wa huwa rabbul arši a on je gospodar arša veličanstvenog. Znači ovo je jedan od rivajeta, vidjet ćemo i druge rivajete gdje poslanik Alisa ukazuje na značaj i vrijednost ove dove koje bude izgovarao znači u trenucima teškoće ili poteškoća. Kakvo je značenje ovog imena kada se odnosi na Allah subhanahu wa ta'ala? Mi kroz ova sva imena koja spominjemo i svojstva koja proizilaze iz svih ovih imena Znači, stičemo dojam da je Allah te Kvetala uzvišen, savršen u svojim osobinama, da je dostigo vrhunac ljepote u svim ovim lijepim, lijepim imenima. Pa kada počnemo da se nadograđujemo ili prelazimo iz jednog imena na drugo, pa shvatimo jedno, pa razumijemo drugo, pa povežemo drugo sa prvim ili prvo znači sa drugim, vidimo to savršenstvo. A na kraju dolazimo do zaključka koliko god takvog gospodara Tebare sve svevišnjeg, savršenog u svim osobinama, svom zlatu, biću i svojim e, osobinama koje njemu pripadaju, nismo u stanju iskazati istinsku zahvalnost, nismo u stanju iskazati na pravi način kako ga veličati, kako ga pohvaliti. Zašto? Zato što poslanik Ali salatu koji je najodabranije stvorenje, koji je najbolje poznao gospodara Tebare Kretana i kazao da nije u stanju onako kako gospodaru dolikuje, kako njemu to pripada, da ga veliča. Iako je s ove dove, sa ovaj Kur'an koji je došao od gospodara Tebare Kutala, ko, ko nam ga je dostavio? Ko je sa njim došao? Došao je poslanik Ali Veselam. Najbolje ga je znao. Najbolje je kazao sunnet pojasio Kur'an. Sunnetom pojasio Kur'an. Zatim podučio umet mnoštvu dova. Koliko samo dova ima koji je poslanik sallallahu alihi wasallam kazao, hvaleći, veličajući Allaha te barek Na kraju kaže poslanik sa sebe da on nije taj, nije u stanju da veliča Allaha te barek onako kako nje dolikuje. Zamislite da nas, kako smo mi hali. Zato da dovu koji poslanik sallallahu alihi veseleme je kazao, a bilježi ima muslim kaže Allahume a'udhu biridake min sahatik Gospodaru moj, ja ti se utječem biridaka tvojim zadovoljstvom od tvoje sržbe. Zatim kaže وَبِ مُعَفَاتِكَ مِنْ uqubetik i tvojim oprostom od tvoje kazne. Zatim obrate pažnju وَبِكَ mink i od tebe samim tobom. Na kraju kaže La uhsi thana'an alik Zaista, ja nisam u stanju iskazati pohvalu tebi onako kako ti dolikuje. Pa zatim kaže ente kema esnejte ala nefsik. Ti si onakav kako si o sebi pohvalno kazao. Razumijete? Poslanik ga pohvaljuje, zahvaljuje, veliča, slavi Allah te ali priznaje da nije u stanju da ga veliča onako kako njemu te bareke vetala dobi. Znate kakve meleke gospodar te bareke vetala ima? koji ga slave i dan i noć. Jel? Jedni su na ruku, jeni su na seždi, jeni su na kijame. Allah, do kijame, ne nebesima. Ne se nas stvorenja koja smo prihvatile manet upute i objave Kur'ana i preuzeli odgovornosti kako se mi ponašamo. Koliko slavimo to gospodara Tebare Kvetala, koliko ga veličamo, koliko čitamo i koliko se družimo sa njegovom plemenitom knjigom, s njegovim uzvišenim govorom, koliko poštujemo i cijenimo ono što se nalazi u knjizi, koliko nas boli kada se vrijeđa ono što je u Allahove te barek knjizi, koliko nas boli kada čujemo da se vrijeđa Allah te barek poslanik i propisi. Šta je sa srcima? Ako su nam srca takva, da to ne osjećamo kako treba, treba bi raditi da se to srce pročisti, da se izgradi, da se ulije taj pravi istinski iman u to srce. Znate, to sve boli. Ali da veličaš i poštiješ Allaha te bare onako kako on tu traži, traži zahtjeva od tebe. Ibn Rahim ula navodi nekoliko značenja koja se odnose na Allahu te bare vetala ime razim, Pa kaže od prvog značenja El je onaj koji ili kojeg stvorenja slave i veličaju od koga osjećaju strahopoštovanje. Allah Prelijepa definicija. Koga slave stvorenja, koga veličaju? Onaj koji je lazim. Niko nije kao on. najveličanstveni, najveći iznad svih stvorenja koji je zaslužan da se veliča i da se slavi i poštuje a s druge strane, automatski znači, prouzrok je poštovanje u tvojom srcu. Strah ti je to gospodara kojeg slaviš, kojeg veličaš. Čega te je strah? Od čega strahuješ? Od onoga što je pripremio za one koji su nezahvalni. Koji istinski ne veličaju Allaha te bare kvetala onako kako mu to dolikuje. Strahuješ od kazne Habibi, strahuješ kako ćeš okončati. Strahuješ da nisi od onih koji zaista Allah subhanahu tala veličaju, poštuju, cijene njegove naredbe izvršavaju, klone se njegovih zabrana, to je taj strah. S druge strane, ti se nadaš da ono što slaviš, ono kojeg slaviš, kojeg veličaš, da će ti izrasti, da se smilovati, ispusti svoj rahmet o kojem smo govorili u Allahom te barek imenu Ar-Rahman, ar Zatim drugo značenje kaže El Azim je ime kojim se Allah te barek opisao a to je svojstvo veličine i snage. To je drugi govor koji Ivan Taberi navodi od onih koji su pokušali dopušti značenje ovog imena. I treći govor je kaže Allah je el-azim voličanstveni veliki, a sva stvorenja su mala i sičušna u odnosu na njega subhanahu wa ta'ala. To su tri značaja koje on spominje. Međutim, Zadžađi Rahimahullah je kazao El Azim je onaj koji posjeduje uzvišenost, veliku snagu i moć u svojoj vlasti i svemu onome što posjeduje. Allah. Danas imaš vladare, danas imaš ljude koji osjećaju da imaju ovlasti u nečemu. Međutim, kakvu oni vlast imaju, kakvu moć imaju, čime oni raspolažu. Ne može se porediti sa onim što gospodar Tebare Kvetala posjeduje čim on Subhanahu wa raspolaže. Zatim kaže, isto tako kod Arapa se koristi termin azim za čovjeka koji je velika nekog plemena, velika nekog naroda. Da kažemo poglavica. Zašto? To što je u Kur'anskom ajetu došlo ovo ime da ukazuje na takvu, takvu osobinu. Allah Đelešanuhu kaže وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ Šta su mušici govorili? Nisu htjeli da prihvate poslanstvo, odnosno poslanicu koja je došla preko poslanika, on je bio taj koji je dostavio od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego su kazali kada bi kojim slučajem ovo bilo objavljeno jednom od velikana ova dva grada. Ala Ređu, koji je Alim, velikan naroda. Znači nisu htjeli, kao ovo nije bio tako poznan, nije bio velikan, nije bio poglavica, nije bio starješina nekog poslanika Veselatu Vaslam, pa su pokušali doći sa ovom šumom. A kada bi na takav način, kada je preko takvog velikana nekog došla ova istina i ovo što se objavljuje, tada bi mi prihvatili. I vidimo znači da se ne misli na čovjeka, ali ogromnog, velikog, najjačeg, najsnažnijeg se misli na onog istaknutog koji predstavlja neko pleme ili zajednicu. Aspahani Rahimahullah je kazao Allah posjeduje svojstvo veličine, a takvo svojstvo ne posjeduje stvorenja. Pa pogledajte kako on to pojašnjava. Allah je među stvorenja stavio ili spustio svojstvo veličine koja njima odgovara. Znači među stvorenjima postoji svojstvo veličine, ali koja stvorenjima odgovara. Zatim kaže, kojim veličaju i uzdižu jedne nad drugima. Tako postoje određeni ljudi koji posjeduju tu osobinu veličine. U čemu? Pa nabraja u imetku. Imamo znači neke koji su istaknuti i imaju tu veličinu kroz imetak. Zatim kaže, neki u dobroti, vidimo da neko nema imetka, ali kakav je? Dobar. Sve pohval o njemu govorimo. I takvi je, znači, mašava u umetu poslanika sallahu njih veselene jako puno. Zatim kaže, neki u znanju, neki imaju znanja i neki su u tome istaknuti i posebni. Zatim nakon toga kad je neki u vlasti i moć Imamo znači od emira onih koji su došli nakon poslanika sallallahu njih selleme i to je rahmet, to je milost, to je dobrota, to je nešto što Allah počasti nekoga pa mu podari da bude predstavnik, da bude taj koji će predstavljati, voditi, vojskovođa, halifa, emir, to je neka veličina i značenje čim ti Allah te barek vetara odabrao da vodiš nekoga, predvodiš nekoga, da razmišljaš o nekom. A s druge strane je velika odgovornost kada bi zaista čovjek shvatio šta je prihvatio. Ali ima i oni koji ćemo, u kojima ćemo govoriti koji su preuzeli ovakve odgovornosti. I kaže i onima kojima je podario visoki položaj i slično. Pa je svako od navedenih osobina i svojstava koje je Allah spustio i dao među ljude da mogu da se uzdižu jedni za drugi, da se odlikuju jedni na drugima, je, kaže, u onom domenu da nekad neko ima jednu tu osobinu, možda ima i dvije, nekad nema ni jedne od tih osobina. dokaz je potpuno savršenstvo u svim osobinama, sve što Allahu pripada, čime se opisao, je uvijek pri njemu. Znači, ljudi danas, kako, znači u nastavku ovog pojašnjava, čovjek se osjeća jakim, snažnim, dok ima mladost čim ostavi snagu izgubi. Razumijete? Snažan je i moćan dok ima vlast. Ljudi ga poštuju, cijeni, veličaju, od njega samo zlatije pišu, molim to dobro molim to dobro, daj, trebamo tu. Razumijete? A pogledajte danas što se dešava sa ljudima koji imaju tu vlast u određenom periodu. Nakon toga Allah uzima tu vlast. Ljudi koji su bili naj, e, najveći u državi, poput predsjednika Tunisa, poput predsjednika Egipta. Pogledajte, za, kratak, za 20 dana što se desilo s njima? Za 20 dana što se desilo? je državom. Zatvori, pusti, ubi, protjeraj, zatvori centar, pusti onog tamo da radi, daj im to, oduzmi im to, sve ima ovlast. Poslije 20 dana sam sjedi u sudnici, čeka šta će narod kazati protiv njega kakav je A u onim trenutku dok imao vlast, ljudi su morali šutjeti od straha, nisu sjeli pričati. Razumijete, te osobine koje je Allah dao ljudima, ispusti među ljude, kratkog su vijeka, kratko traju. Čovjek može biti jedan običan sa jednom osobinom, drugi sa drugom, ali nema sve te osobine pri sebi. Jer savršenstvo svih osobina pripada Allahu te bare kvetala, koje su od uvijek pri njemu, zauvijek, ne prolazi, vječno su dok stvorenja su određen jedan period, Uopšte ne mogu se porediti sa svojstvom osobinama Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Ibn Asir Rahimahullah je kazao El Azim je onaj kojeg razum ne može dokučiti niti obuhvati zbog njegove te bareke ve ta'ala veličine. Znači ovo su neke od definicija koje su pokušali učenjaci da da kažu u opisu ili značenju Allahu te bareke ve ta'ala imena El Azim plodovi imana u ovu uzvišnu Allahu te bare ima. ime. Znači prvi plod koji čovjek kada shvati u jezičkom značenju, u značenju kada se odnosi Allah te bare da ime El u kojim se Allah te bare opisao, jeste da je ovo subhanahu wa velik u svakom pogledu. Znači da je veličanstven i velik u svom u svojoj biti, zatim u svim svojim savršenim osobinama kojima se on te bareke vetala opisao. Ne može se pojmiti, ne može se shvatiti, ne može se obuhvatiti, ne može se zamisliti. Zašto? Zato što oni koji pokušavaju da ulaze u tekijiv, u kakvoću Allahu i te Kvetala osobina, Znači, pokušavaju da kažu Allah se uzvisi iznad, uzvisi iznad Arša, pa pokušaju da pojme kako se uzvisi. Ili, Allah Đelšan kaže poslanik Enzilu Rabuna, naš gospodar se spušta svake noći na nebo. Pa oni pokušavaju da obuhvate, da pojme to kako se gospodar spušta. To su sve novotarije, to ni u kom slučaju nije dozvoljeno da čovjek pomisli da razmišlja. A oni koji to pokušavaju, učenjaci kaže kad znaju šta god da pojme, šta god da, da im bilo kakva slika, oblik prođe kroz misli, Allah te barek vetara je veličanstveniji, uzvišeniji, veći od toga što oni pomišljaju, svojim znači e, razumima koji su ograničeni, koji ne mogu to pojmiti, koji ne mogu to obuhvatiti, kao kaže Ibn Asir, a i ovo je govor Selefa. Allah te barek vetala nijekom slučaju se ne može obuhvatiti, niti pojmiti, niti razumom, niti razumom dokućiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Allah te barek je tala opisuje ovdje da je on stvoritelj nebesa i zemlje. Su, kad čovjek promisli, razmisli o stvaranju nebesa i zemlje, to su le ajat, to su znakovi za koga, za one koji razum imaju da promisliš, razmisliš, razmisliš o stvaranju nebesa i zemlje. Zatim kaže, učinio je od vas parove. znači čovječanstvu, a isto tako i kod životinja je dao i podario parove, zašto da bi se razmnožavali. I zatim mala članu kaže, kakav je, izleke misli hišej. I niko nije kao on, ništa mu slično nije. Ne postoji neko da je istovjetan sa Allahom te bare kvetala Ništa ne postoji, niti može postoji da je poput gospodara te bareke se basir, a on je taj koji sve čuje, koji sve čuje i sve zna. Ukazuje na stvaranje i nebesa i zemlje. I on je podario, znači, i muško i žensko, parove, da se množimo, da se razmnožavamo, isto tako kod životinja. I sve je to njegovo stvaranje, sve su to njegova djela, ali ne postoji neko da je poput gospodara Tebare Kvetana. Niti može biti temziv, da je istovjetan u svim osobinama sa Allahom, niti može biti tešbi, da je znači u određenim osobinama istovjetan sa Allahom te bare kvetala. Ne postoji, sličnost nije u kojem slučaju ne postoji. Iako se opisuje tim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima, nema tu ni temsila, ni špiha, niti tekjifa, da ulaziš u kakvoću toga da kažeš aha, Allah te bare koji tamo opisuje se da ima dvije ruke, te dvije ruke su pop, ima kost, ima mjesto, odlobila. To je sve zabranjeno, nijekom slučaju nije dozvoljeno da čovjek razmišlja o kakvoći toga, ali čvrsto vjeruje u sve ono što je gospodar te bare koji tala kazao svojoj pomenutoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu, sallallahu wasallam. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Marijem u 65. ajetu Rabbu samavati wal ardi wa ma bejnehuma fa'buduhu li ibadati lehu samija On je gospodar nebesa i zemlje i svega onoga što je između njih, što je u njima. Znači on je taj koji je sve to stvorio, on je taj koji upravlja tim, on je taj koji rukovodi tim, i sve ono što se nalazi u nebesima i u zemlji. Zatim kaže fa fa'buduhu. i takvog gospodara, takvog stvoritelja koji gospodar svega toga obožavaj, njemu i bade čini ostabir i ustraj na tome i nijukom slučaju nemoj da popustiš nego bude ustrajan u činjenju i izvršavanju i badeta Allahu te bareke I nakon toga kaže, da li znaš da ima iko ime poput njega, da ima iko koji je sličan njemu, da je iko sličan ili isti osobina poput tog gospodara koji te je stvorio, koji je stvorio nebesa i zemlje sve ono što je između njih ne postoji. Što znači da je on savršen i takvog savršenog gospodara koji je i iza svega toga što je stvorio, obožavaj, budi ustrajan na tome, nemoj popušati. Ako te Allah počasti uputom, reci Alhamdulillah. I to je najveća, najveća blagodat koja ti može biti iskazana od Allah te bare kvetala. Ali budi taj koji će zahvaljivati na toj blagodati, da ne bi otišla od tebe, da se ne bi uzdigla, da ne bi otišla nekog drugog. Zahvaljuj i ustraj na tome što te gospodar te bare kvetala počastio, počastio takvim. <clears throat> Zatim Allah Đelešanu kaže Ma la terđune lillahi wa qara Pita gospodar Tebare Kvetala Šta je vama? Zašto se ne bojite Allahove sile? El azim Pita stanovništvo, pita čovječanstvo Pita sve razumne Zašto se ne bojite njegove sile? Allahove sile, kakve sile? Njegove veličine pa onda čovjek zaboravi veličinu, zaboravi tu silu, pa se onda griješe. A gospodar pita, znači, pogledajte, za one koji su shvatili, koji su razumjeli, koji znaju ko je taj gospodar, zašto poslije svega toga se ne bojite tog gospodara koji je tako velik, koji je tako snažan, koji je tako jak, koji posjeduje takvu silu, zašto se ne bojite takvog gospodara? Zašto se ne bojite njegove veličine? i svega onoga što njemu te bareke, te bareke vetala pripada. Jer od njegove veličine i sile i snage ono što ukazuje na to jesu i nebesa koja on te bareke vetala drži da ne padne. oni drži da ne padne. To je bukvalan prijevod. Drži gospodar te bareke letala nebesa da ne padnu na zemlju. To su govorili gdje u kojem imenu? El Halim, Zašto je drži i svoje blagosti prema stvorenjima? Kada bi dozvolio da padnu u sebi, sve bi nastradalo. Ali zbog toga što je El Halim ne požuruje sa svojim kažnjavanjem svojih robova, on ih drži. Pa ona obstoji. Njegovom voljom, njegovim emrom, njegovom snagom, a kad odredi, kada bude htio da se ona, znači, sruši, ona će se srušiti. Allah te barek vetala kaže وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Ona veličina. Allah subhanahu wa kaže ovdje u ovom kuranskom ajetu i njemu nije teško da ih održava i da ih čini znači takvim da stoje iznad da ne padnu. To mu nije teško. Zamislite, znači kad vi uzmete neku količinu, neku težinu, određen prije pet minuta, halas, moraš popustiti. Allah te barek vetala nebesa drži, koja su krov, Jer koja su nam krov, drži da opstoje, ne padaju i svoje veličine, svoje snage i moći. I nakon toga završava da je on kakav, vahuval ali, a on je uzvišen iznad svih stvorenja, el azim, taj snažni, veliki, veličanstveni gospodar Tebare Kvetala. Razumijete? Ove završetke svih tih ajeta kako ukazuju na veličinu Allah te barek. Zato se promišlja, razmišlja o Allahim imenima i njihovim značenjima kako bi znali i shvatili i najveću fajdu korist izvukli iz ovih kuranskih ajeta koje govorimo. Zatim, <clears throat> drugi plod da je velika i ogromna razlika između Allahove veličine i veličine stvorenja. Možda smo djelimično već kazali, znači da Allahova te bareke vatala veličina obuhvata svaku stvar. Sama činjenica da ukazuje da je on stvoritelj svega stvorenog, ukazuje na tu veličinu. Da je on iznad Arša, ukazuje na veličinu. Da je on El Azim, ukazuje na njegovu veličinu. Da je on El Halim, blag, a u mogućnosti da kažnjava, ukazuje na njegovu veličinu da je on sabur koji sabura na ezijetima i ima stvorenja ukazuje njegovu veličinu. Sve to ukazuje na njegovu veličinu. Dok stvorenja imaju djelimično veličine, kad vidiš da je čovjek sabulika je mašala, jel? Velik insan. Kada je plemenit, u određenom mjeri kaže mašala kako je plemenit. Divimo se njegovim lijepim, lijepim osobinama kojima ga je bare kao je tala počastio. A u ove osobine sve određene, jel? U malom domenu za stvorenja Allahu te barek i pripadaju savršenstvo svih ti osobina. One ne nestaju, kod nas one nestaju. Ako smo snažni, jaki, određen period, dok su mladi. Čak i u mladosti Allah te barek i ti iskuša, imaš udes, imaš nezgodu nekako, nemaš više snage, ali niti možeš hodati, niti možeš doplačati, niti možeš govoriti, možeš govora, o sluha, gubi sahabi. S čim to počneš gubiti, postaješ, postaješ manjkav u svojim osobinama. A da ne govorimo, znači kada preseliš, pa kada odeš u kabu, pa nakon jednog određenog perioda sve ono što si imao na sebi od mjesa koje sve istruje. Ništa od tebe ne ostane. Razumijete? Dok Allah te barakatala živi i vječni koji ne umire. A sve na dunjalku je kulumen aliha fan, kako kaže gospodar. Sve na je prolazno, osim lica Allaha te barakatala koje je vječno i vječno traje. Zatim treći plod spozna imena El da je na svakom istinskom vjerniku da Allaha subhanahu wa ta'ala veliča, cijeni, poštuje njegove naredbe, njegove zabrane. Onako kako njemu te bareke ta'ala to dolikuje. Ova stvar, kako učinjaci kažu, prvenstveno se ogleda kroz potvrđivanje Allahovi lijepih i savršenih osobina. Znači da bi poštovao i cijenio i veličao Allah subhanahu wa ta'ala, ako si istinski takav, ako istinski to tvrdiš, imaju znakovi koji ukazuju na to. A to je da potvrđuješ Allah subhanahu wa ta'ala osobine kojima se on tabare koje je ta'ala opisao da ih posjeduje. Ne negiraš je. Ne smiješ to negirati, to ti je zabranjeno svakog svakom pogledu. Ne smiješ bježati od njihovog značenja, i to ti je zabranjeno. Kada smo to govorili? Kada smo govorili o ilhadu, o Allahovim lijepim imenima. ta ilhad je zabranjen Allahovim te bare koje tala. Isto tako savršenim osobinama. Da bježiš od značenja, da iskrče značenje, da negira značenje, da kažeš da ime bez značenja, da ne ukazuje na Allahove te bare ili da bježiš od suštinskog značenja. Allah što kaže ima dvije ruke, ti kaže ne misli dvije ruke, na moć, na snagu da iskriči šta znači. A sve je to, znači, pokazatelj da ti ne veličaš, niti cijeniš, niti poštiješ gospodara bareke Kvetala koji se opisao tim savršenim osobinama. Danas kada imate ljude koji su istaknuti vodari, moćni, prijestavnici, on kaže ja sam takav i takav, ti dođeš, možda ga pohvaš kad nisi takav, nisi takav, nisi. Znači negiraš mu sve to. Da li će to prihvati, da li su to riječi hvale koje iskazuješ kad ga veličaš, neće on to prihvatiti, on nije zadovoljan. Stvorenje nije zadovoljno. Pa kako će biti gospodar te bare kvetala zadovoljan, iako postiš, iako klanjaš, iako moliš i doviš. Allah nije zadovoljan s tim. Niti ga poštiješ, niti ga veličaš, niti ga cijeniš. Osim, znači prvi pokazatelj da prihvataš sva ova lijepa imena i sva ova savršena značenja i da ga tim menima dozivaš i da ga ovim savršenim osobinama pohvaljuješ i veličaš to je prvi pokazatelj znači vjernika koji zaista cijeni Allaha te bareke, te bareke vetala. Zatim četvrti plod, onaj koji veliča Allah te bareke vetala, koji ga cijeni, taka poštuje koga? Poslanika sallallahu wa sallam. Jer je od znakova da poštiješ i veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala, da cijeniš i poštiješ poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neš kazat mašala, Allah, ja Allah, dobar, vjerujem Allah, te barek a poslanika tamo potisneš negdje. Nema ni pomena, nema ni spomena, niti ga veličaš, ni slaviš, niti ga onaj, pomažeš. Kako ćeš pomoći poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Kako ćeš živjeti njegov sunet? Živjet ćeš njegov sunnet, ukazivat ćeš njegov sunnet, Podučeš druge njegov, njegovom sunetu sallallahu alihi wasallam. Zatim ćeš donositi mnogo salavat na poslanika, to je pokazatelj ljubav da ga voliš i cijeniš. Zatim živjet ćeš život poslanika sallallahu alihi wasallam. Sve što čuješ da je poslanik alihi sallatu wasallam radio, ti ćeš to požur da radiš. Jer tako voliš poslanika. Ako voli poslanika, voli Allaha. Ako voli Allah, mora voliti poslanika, mora cijeniti poslanika. Allah Đelešanu kaže u sure Al-Fath u devetom ajetu لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعسيلا Allah Đelšanu ukazuje ovdje na velike stvari. Zaista, ko voli poslanika sallallahu alihi wasallam treba da razmisli o ovom kuranskom ajetu. Allah Đelšanu kaže Voli tu'minu billah da vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika. To je obaveza na vjernicima. Da vjeruju u Allaha onako kako on traži od njih i da vjeruju u njegova poslanika sallallahu alejhi ve Zatim kaže gospodar: vatu aziruhu wa vatiruhu I da ga podpomognete i da ga štujete, da poštivate i cijenite. Koga? Poslanika sallallahu alejhi ve Kako ćemo ga pomoći? Tako što kažu učenjaci da ga smatrate velikim. Jer je on odabran najodabraniji od svih stvorenja, Allahov miljenik, najodabraniji od svih vjerovjesnika. I on ima taj šefat kubra koji je najveći šefa zauzimanja na sudnjem danu, što niko nije u stanju, osim on teba, e, sallallahu Allahovom dozvolom, Allahovom odredbom. Naj, zato si počašen što su najodabranijem umetu od najodabranijeg poslanika sallallahu alejhi Što sebe takvog poslanika sallallahu Njega trebaš poštovati, njega moraš cijeniti, njegov e, sunnet isto tako isticati, veličati, e, sprovoditi, pokazivati gdje god da si Habibi. Ne smije se poslanika u sunneta sallallahu alejhi ve Ni malo ni veliko. Zašto? To što ti je poslanik sa alejhi eula, najpreći, najdraži i najveći od svih stvorenja. Nema, znači, neko je poput njega. Kada su pitali Aliju radi Alanu, upitali su ga, kaže, kako ste vi volili poslanika sallallahu alihi wasallam? Kaže, tako mi Allaha bio nam je draži od naše djece, od naše djece, našeg imetka, naših očeva i naših majki. I bio nam je draži od hladne vode u najvećim trenucima naše žeđe. Allahu akbar. Pogledajte opis Alije radi Allah anhu, kako je poslanik sallallahu i veseleme, znači na kakvo je mertevi položaj bio u njihovim srcima, u njihovim postupcima. Poslanika sa je nije veličati cijete kaže, bio jednom jedan poslanik sallallahu alihi veseleme, pojavio se u pa bio 13 godina živio, pa preselio u Medinu, u Medini je žasjeta godina pozivao, nakon toga ga Allah uzeo sebi, ostavio vjeru, islam, propise, nema Habib, praktično moraš pokazati. Moraš pokazati on preći, pogledaj kako su shabi gledali. Da je preći od koga? Od naše djece, od naših imetaka, zatim od naših majki i naših očeva. To su najpreće stvari čovjeku u životu, jel? Djeca i metak, ne da nikom da se dira to. Očevi, majke, najdraža stvorenja nama i najdraža na ali je poslanik alaih salatu wasalam preći svih njih. I zamislite sad taj trenutak u pustinji, daleko negdje. Nema, znači, umireš, žeda si toliko. Neki pokazatelj hladne vode da poželiš to. Neš poželiti to, nećeš više poželiti viđenje poslanika sallahu alihi wasalam i slijeđenje poslanika nego tu vodu. Obej kada je bio uhvaćen, sjećate se tog primjera, kada su mu kazali da li bi poželio da je na drugo, da je to mjesto, znači poslanik sa sam stije kod svoje poroci uzobi rahatluku ljepotama, kaže, to je onaj koji je shvatio ovo. Ne bi poželio da sam ja na drugom mjestu da poslanika sallallahu alihi vseleme trnu god, trn jedan. Nisu to dozvoljavali. Bio je najpreći. Pogledaj kako su ga poštovali, kako su ga cijeli, kako su ga volili, kako su ga slijedili i u malom i u velikom. Govorili su se mi ana wa Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koji bilježi ima Muslim. Od Ebu Hurere radi Allahu pa kaže Min ešaddi ummeti li hubben nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law bi ahlihi wa malihi Oni, kaže, pojavit će se u mom umetu koji će me najviše voliti. Znači, bit će ljudi koji će me najviše cijeni, najviše će me voliti ali će doći nakon mene, poslije kaže poslanik sallallahu alaihi Dali Da li bi sal svoj metak, sve što posjeduje od imetka i svojih porodica, samo da me vidi. Ima muslim bilježen. Gdje sam ja? Gdje si ti? Gdje smo svi u ovom hadisu? Koliko osjećamo ljubav prema poslaniku sallallahu i wasallam? Koliko ga zaista veličamo, velikim smatramo? Ovo je objašnjenje kuranskog ajta, da ga smatraš velikim, mugu, da je velik u svim svojim osobinama, postupcima, da je iznad svih stvorenja, da je iznad svih stvorenja, znači on je taj koji se slijedi, poštuje i cijeni, on se veliča. Nisu prijesenici, nisu naši nadređeni, poslanik se veliča, on se cijeni, on se poštuje. A najbolje se poštuje i cijeni ako ga slijediš, ali u svemu onome sa čim je došao, sallallahu alihi wa nema prednosti znači nekom nad Allahom i poslanikom sallallahu alihi wa sallam. Zatim u uveličanje Allaha te bareke i cijenje poštivanje Allaha subhanahu wa spada i pokoravanje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah ukazuje na mnogim ajetima. Jedan od tih ajeta Allah šan kaže u sure Nisa 64. ajet: "Wa ma arsalna min rasulin illa I nismo ni jednog poslanika poslali Adamu, ili da im nije bilo obavezno da ga slijede i da mu se pokoravaju Allahovom dozvolom. Znači, kada se pokoravaš, i kada poštivaš i cijeniš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je njegovom dozvolom. Allah je to naredio, Allah je to dozvolio i obaveznim učinio da se pokoraš poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zato što Allah traži i zahtjeva i voli to. S druge strane, prezire i mrzi i ne voli onoga koji nepokornost čini poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allah kaže: na yuti'ir rasule faqad ata Allah." Onaj koji bude pokoran poslaniku taj je pokoran kome? Pokoran Allah. Znači pokornost poslaniku je pokornost Allahu ste bareke vetala. Veličanje i cijenje poslanika za Allahu alihi vseleme je isto tako veličanje i cijenjenje koga? Allaha subhanahu wa Mi moramo poštovati, moramo cijeniti, moramo voliti, moramo slijediti, moramo biti pokorni poslanikovim sallallahu alihi vseleme naredbama. Jer na taj način mi iskazujemo zaista da mi veličamo i cijenimo i poštujemo Allah subhanahu wa ta'ala. s druge strane, koliko smo god daleko od toga, suprotnosti na suprotnom putu, od toga mi smo daleko znači od stvarnog istinskog veličanja i cijenjenja Allah te ta'ala. Makar znali sve ajte na pamet, makar znali sve hadisa na pamet, makar znali, makar znali znači s ove Eh, Allahova lijepa imena sa značenjima na pamet, Habibi, ako to nema u praksi, od tog nema ništa. Samo će biti dokaz protiv tebe na sudnjem danu da si čitavao, čitao i slušao, a nisi radio, nisi radio po tome. Čiji je to primjer? Koji su znali odbili, neće da slijede. Židova. Židovi znaju, ali neće da slijede. Odbijaju da slijede. A znaju istinu. I znali su poslanika njih sada je bolje su ga poznava nego svoju djecu ali su odbili nisu htjeli da ga slijede. Zaista su hvala to dvije spoznaje, ali zoholost, odbojnost, iz mržnje i prezira su odbili sve to. I zato su najžešći, najljučiji neprijatelji Islama i muslimana danas. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u kuranskom ajetu koji isto tako ukazuje da je to znak od poštivanja i veličanja Allaha te bareke wa A to je da se ne daje prednost ičijem govoru nad govorom Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve Onaj koji zaista voli i cijeni i poštuje Allaha subhanahu wa ta'ala i voli i cijeni i poštuje poslanika sallallahu alejhi ve nikada neće dozvoliti šta da da prednost svojim postupcima, svojim djelima, svom govoru nad Allahom te bareke vetala i poslanikom Allahom njih sam. On su najpreći. Njihove se želje gledaju, njihove se naredbe gledaju, da se izvrši. Nije u slučaju ne da preskočiš to, da pređeš preko toga, a da poslušaš neko drugo. Koliko god ti naređivali, koliko god te e, e, skretali sa pravog puta, koliko se god trudili da te skrenu, odvedu sa pravog puta, a bi tvoja ustrajnost obaveza na pravom putu. Ne osjećaš glavu ni lijevo ni desno. Ne gledaš ispred, slušaš što kaže Allah i što traži poslanik sallallahu alihi wasallam. Allah Žešan to naređuje pa kaže Ja ejuha allazina amanu la tuqaddimu bejna jada illahi wa rasuli taku Allah inna Allahe sami'un alim Obraća se Allah te barek tala vjernicima pa kaže O vjernici ni u kom slučaju ne istupajte ispred Allaha i poslanika sa alijih vasalem. Ni u kom slučaju. To je znači, ni u kom slučaju ne dajte prednost nekom nad Allahom te bareke vetara i poslaniku sa alijih vasalem. Zatim kaže, vatakullah i bojte se Allaha. Znači ukazuje i poziva i doziva da se ne smije to desiti. Zatim opet ukazuje i bojte se Allaha ako slučajno to učinite. I na kraju to sve potvrđuje pa kaže a on je inna Allahe sami'un alim. A on je taj koji sve čuje i sve zna. Čuje šta god da prozboriš, šta god da kažeš, a znaš šta god da učiniš. Da li to riječima, da li to djelom, da li to šapatom, da na nekom mjestu u borbi protiv Allaha i protiv muslimana i poslanika sallallahu alejhi ve selleme podržiš, Allah zna. I Allah je čuo, i Allah je vidio i tomu ništa toga nema skriveno. Zato se boj takvog gospodara, gdje ne možeš pobjeći, da nešto učiniš, da nekom daš prednost nad Allahom i poslanikom sallallahu Allahu ve Ova vjera traži, pogledajte što traži da je u ovom tvom životu Habibi glavni tvoj stvoritelj i njegov poslanik koji je dostajao poslanicu tvog gospodara koji naređuje se pošlje da se cijeni da se veliča tako što ćeš izrušavati sve ono sa čim je došao a konči se svega onoga što je on te barek vetala zabranio volit ćeš poslanika, cijenit ćeš poslanika poštovat ćeš i slijedit ga u svim njegovim postupcima i to je znak bogobojaznosti tvoga srca i čestost tvoje i ljubavi tvoje koja pokazuje jasan pokazatelj da voliš Allah, Allaha te barek je tala njegova poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Jer Allah Đelešanu ukazuje da je od poštivanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala veličanje njegovih propisa smatranjem njegovih propisa veličanstvenim velikim Razumijete? Ne kažeš ja znam to Allah propisao. To nikakav znak nije bogobojaznost svoga srca, niti da ti to poštuješ i cijeniš. Ja znam, Allah je to kazao. Ja znam, ja znam. A dobro kad znaš, gdje si to da sprovodiš? Jer onaj koji to sprovede, zna i sprovede, to je znak česta srca i bogobojazna srca. I onoga koji zaista strahuje i veliča i voli Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Allah Đelšanu kaže to je tako a šta je to tako pa kaže pa ko poštiva Allahove propise pa uistinu je to znak bogobojaznosti srca da je to srce čestito, bogobojazno se pošije Allah te barek kako da poštiješ poštuješ tako što znaš šta je Allah te barek tela naredio, šta je zabranio i kako to izvršavati, kako mu biti predan, kako se predati Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji to učini kroz poznaju i znanje i prepusti se i preda se Allahu, slijedi to, takvo srce je često, takvo srce je bogobojazno. Onaj koji samo priča i priča i tvrdi da zna, a nema ga da potvrdi, nema ga on u džami na namazu da potvrdi to, nema ga znači u drugim obavezama šarijaskim kojima ga Allah i obavezuje i naređuje, a zna samo, kaže zna, zna, od tog nema ništa. To nikako, znači nikakav znak nije da on zna i da voli i da poštuje i cijeni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Isto tako na drugo mjesto Allah Đelešanu ukazuje i pojašnjava da je znak poštivanja i veličanja Allah subhanahu wa ta'ala izbjegavanje harama, zabranjenih stvari. Da smatraš da je to veliko, krupno kod Allaha te barek Da nije nešto malo i sitno. Da znaš kada je haram, da je haram. Pa kad ti kaže ima haram mali, ima haram veliki. Kod tebe haram, sve haram. Jer Allah Đelešanu sve to nazvao haramom, zabranjenim stvarima. Da li će te oprostiti, neće ti nisi siguran na Kako se možeš upustiti nešto da uradiš pa kažeš, inša Allah će oprostiti. Ko ti garantuje? Ko ti je zagarantovao oprosti? Još ako se uzdižeš na toga, pa se koji smijavaš, da će Allah oprosti, aj mogu se raditi, pa će Allah oprostiti. Ko ti može to garantovati? Mi ne sumnjamo Allahov rahmet i milost. I mi nadamo se da nam Allah, da barak je svima nam oprosti. Ali Habibi nismo sigurni. I ne možemo biti onaj sigurni u njegov te barek je tala Mi se samo nadamo. Samo se nadamo. Ali je obavezno Habibi da se kloniš toga. Jer ako se kloniš ti harama, to je znak čestosti tvoga srca, bogobojaznosti. Da si bogobojan se Allah bojiš, jer dosjaš i straha od njegove kazne, i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je znak da ga veličaš, poštuješ i cijeniš. Ako prelaziš preko toga, pa kažeš, kaj danas ovo, pa sutra ono, pa iz dana u dan, sve se nadaš Allahom oprostu i milosti, a ti sve dublje i dublje toniš. Nisi svjestan gdje si gdje se nalaziš. Kako će to biti znak da ti njega voliš, da ga veličaš, da ga poštuješ, da cijeniš njegove zabrane? To neće biti takav znak. To će biti poigravanje sa Allahovim te bareke vetala propisima. Allah Đelešanu kaže ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه I kaže opet gospodar Tebare Kvetala, to je tako ako poštuje Allahove svjetinje To mu je dobro kod njegova gospodara Ovo ko poštuje hurumat Svjetinje Allah te barek ta kažu Ko poštuje cilj njegove zabrane Tako što se kloni njegovi zabrana Ne čini nego ih smatra velikim i malo i veliko, a mi znamo da je najveća zabrana i najveći haram koji je zabranjen da se učini je širka Allahu te bare kvetala sa svim njegovim vrstama. To je najopasnija stvar u kojoj može čovjek da zapadne. Nešto što Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti osim ako se čovjek pokaje istinski vrati Allah te barek Ali ako umre s tim grijem, Allah te barek nikad mu neće oprostiti. I vječno će biti sa onim koji su čitav život bili kao nevjernici, kao mnogobošci. Ako umre, znači sa širkom, koliko je opasno. Dok ove druge stvari manje koji su veliko zlo za nas, ali ako preseliš, postoji mogućnost da tela oprosti. Postoji mogućnost. Ako ne, odgorjeva ćeš u određen period, nakon toga ćeš izaći, vratiti u vječnost dženevsku, ne prolazu, znači kuću, ali ovaj drugi ako preseli na širku, nikad ne može biti taj koji će uspjeti izaći iz džehennema i ući u Nikada. Allah Žešan je to obećao. I njegove riječi su istine. Zato treba se plašimo da znamo šta je širk, šta su njegove vrste, da dobro to proučimo naučimo, to je velika obaveza na muslimanu da zna. Veća mu je obaveza da zna te stvari nego da kako da klanja. Zašto? Ako ne klanjaš, nema se razišli. Propustiš ovo, Nekada ćeš ništa da naučiti. Ali ovo Habibi ako zapostaviš, pa radiš djela koja su od širka i kufra, i na tom ustraješ, a usavršava se u stvarima koje su manje bitne, one su važne, ali manje je bitno od ovih. Opasno i opasno i opasno i opasno, što znači da se treba dobro pozabaviti ime selama, širka i kufra, nevjerstva, koja su to djela koja vodi, znači koja su širk i koja su kufr, kako bi se spasili vječne vatre. A naravno, izvršavati sve druge obaveze koje nas bareke od dana Zatim od najveće spoznaje, najvećeg znači dobrog djela koje čovjek može učiniti jeste spoznaja Allaha te bareke odnosno tevhid, da ostvariš kod sebe obožavanje jednog jedinog istinskog gospodara te bareke To ti je najveća obaveza na dunjalku, da ga obožavaš samo njega jednog jedinog, da mu ne pripisuješ nikakvog sudruga, nikakvo djelo da postoji u tvojim postupcima koje će imati znači nekoga s gospodarom te bareke nego da obožavaš ga iskreno i srca svojim postupcima, svojim jezikom, svojim dijelima kako zasluži Allah te bareke te bareke vetara. Zato učinjaci kažu da je u najvećoj zabludi onaj čovjek onaj čovjek koji otvoreno i javno čini širka Allah te bareke vetara. Nema većeg E, e, nema veće zabudjele osobe na svijetu, niti može postojati osim ona od takve osobe koja e, obožava nekog drugog pored Allah te bare kvetala, koja čini Allah te bare kvetala širk i dan i noć. Takvi su najgori kod Allaha, kod te bare kvetala. Zašto? Zato što mu Allah te bare kvetala podario razum, podario mu vid, podario mu sluh, podario mu znači te organe, počastio ga, spavio ga učinio, a ovo pored svih tih organa, pored vida slijep, pored sluha nije, gluh, ne čuje, niti vidi istinu. Kako god da mu dođe istina, on je ne vidi. I obožava nešto što ti može koristiti štetu od konta. Od drveća, od kamenja, od kipova, od živih i neživih bića, od životinja, zatim od turbeta, kaburova i svega slično. Sve to takvi pojedinci obožavaju. A nije li da onaj koji se nalazi dole ispod, da je davno preselio s njegove kosti istruhle kao, njegov, kao njegovo meso. Kako može takvu osobu obožavati, koja ne može niti kakvu štetu otkloniti, niti kakvu korist pribaviti? Nije svjestan, nije svjestan, znači što obožava. Allah mu podario vid, a on ne vidi. Allah mu dao sluh, on ne čuje. Razumijete? I Allah ukazuje na takve. I kaže da su gori od koga? U početku kada su poput stoke, a nakon toga kada su oni gori od stoke.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 Zbog čega? Opisuje gospodar svjetova pa kaže Lehum kolub la jefkahu biha Posjeduju razum ali ne razmišljaju njim. Zatim kaže Lehum ajunum la jubsiru biha I oni posjeduju vid, posjeduju oči ali njima ne vidi. Allahu Zatim treću stvar ukazuje وَلَهُمْ عَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا I oni posjeduju čulo sluha, ali ne čuju. Zatim kaže أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ Oni su poput stoke. Pa kaže بَلْهُمْ أَدَلْ Čak su gori od stoke. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ I zaista su oni nemarni, bezbrižni. Zašto? Razum ne koristi. Očima ne vidi istinu. Ne sluša Habibi kad mu dođeš kada ga posavjetuješ. Sve je to ostranjeno od njega. Ali na kraju Allah ženo kaže da je za takve koji su odbili, koji ne vide, koji ne čuju tim, niti razmišljaju svojim razumom kojim ga, ga je počastio gospodar Tebare Kvetala, ukazuje da je svima njima odrijedio šta? Mjesto zajedničko, a to je Zatim kaže gospodar svjetova, u suri Al-Haqqa Huzuhu fagullu Thumma leđahime sallu Šta će narediti melecima u tom trenutku? Držite ga. Koga? Takvog. Držite ga i u okove okujte. Nisu to male stvari, to su velike stvari. Se čovjek da ga jeza obuzme kada pomislim da postoje takva stvorenja da tako rade i da će na kraju končati na ovakav način, da će se džehenem tog dana napuniti. Napunit će se džehenem. El azim, da li ga veličaš i slaviš kako treba? Treba se zapitaš, amin. Jer će doći taj trenutak kad će se narediti i ovo će biti kazano kada će biti ljudi bacani, kada budu okivani. Pa kaže gospodar svjetova, zatim ga u samoj vatri pržite, Koga? Vidjet ćete na kraju kako kaže gospodar svjetova. Zatim kaže ثم في سلسلة ذرعها سبعون زراعا فاسلكوه Zatim ga okujte u lance. Kakvi su to lanci? 70 lakata. U takve lance ga okujte. Zavežite, stegnite i tako ga bacite. Zašto? إنه كان لا يؤمن بالله العظيم nikom slučaju ne želimo i Allahu se utječemo od takvih. Zatim šesti post imena El Azim. Jeste da je poslanik sallallahu ve veseleme kazao meni je doista zabranjeno da učim Kur'an na ruku u seđu. Znači kada su namazu, ne učiš Kur'an niti na ruku, niti na seždi. Razumijete? Ali šta mu je naređeno? Nego kaže na ruku veličajte gospodara te bareke ve tu je ta'zim, tu je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada si na ruku, iskazuje veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada ste na seždi, dovite jer ste u tom trenutku najbliži Allahu subhanahu, wa ta'ala da vas odazove na vaše, na vaše dove. Jedna od ova koju je poslanik sallahu vselem učio na ruku na seždi jeste Subhane dil džabaruti vali melekuti val kibrija i val azame neka je uzvišen i slavljen gospodar onaj koji je gospodar svake moći svake vrste vlasti i svake vrste veličine i ponosa Znači ovo je dova koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na ruku i na seždi. Ona je vjerodostojna, znači hadis je vjerodostojan, a bilježi Imam al-Hakim, An-Nasai i Buhari u Mufredu. Ali hadis znači vjerodostojan. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve selleme je isto tako iskazivao slavljenje veličanja Allaha te barek vetala velikim imenom kao što smo kazali na početku i podučio umet dovi kada se nađu u poteškoći kako će i kako će dozivati i kako će veličati Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Alija radi Allahanu kaže poslanik me je podučio sljedećoj dovi nakon toga mi je naredio da je učim u trenutcima teškoće. Pa kaže da je ta dova La ilaha illallahu el azimul halim La ilaha illallahu rabbu samavati wal ardi wa rabbul l'aršil azim Znači, ovaj prijevod znači nema istinskog Boga osim Allaha te bareke veteara koji je halim blagi i koji je azim veličanstveni i veliki La ilaha illallah nema istinskog Boga koji je gospodar nebesa i zemlje i koji je gospodar veličanstvenog velikog arša. Zatim drugi rivajet ukazuje a mi vidimo, znači, svoj spominje Allahova te barek imena. I zato i u drugom rivajetu samo druga imena. Pa kaže La ilaha illallahu al kerim. Pogledajte ovdje različite. Nema drugog istinskog Boga osim koga? El halim. Znači, osim Allaha koji je el halim el kerim. Blagi i plemeniti. Teškoća Habibi. Dozivaš ga tim lijepim imenima. Oslanja se na to gospodara pored kojeg drugog istinskog Boga nema a koji je Al-Halim i koji je Al-Kerim pa se srce smiri. Pa zatim kaže Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul Arshil azim neka je uzvišen blagoslovljen Allah tabaraka wa ta'ala koji je gospodar arša plemenitog veličanstvenog walhamdulillahi rabbil alamin i zahvala sva pripada Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala koji je gospodar svih svjetova. Zatim treći rivajet, svi su rivajeti vjerodostojni, ali treći interesantan. Zašto? Zato što kaže Alija radijalanu da ga je poslanik Allahu alijih i podučio ovoj dovi, pa mu je kazao da li želiš da te podučim riječima koje ako izgovoriš bit će ti oprošteno va in kunte magfure lek iako ti je oprošteno hm. Učenjaci kažu što znači ovo in kunte magfure lek iako ti je oprošteno, bit će ti oprošteno, iako ti je oprošteno. Kažu da se odnosi koje prouči bit će oprošteni veliki grijesi. A mi znamo mesela je da su veliki grijesi kako se opraštaju? Pobrojavanje velikih grijeha i teuba za svaki grijeh. Ovdje, znači, grupa učenjaka kažu da ovaj hadis ukazuje da ova dova koje bude proučio bit će oprošteni veliki grijesi. Dok drugi kažu Iako ti je oprošteno, bit će ti oprošteno Odnosno, ako su ti oprošteni grijesi, čovjek radi uvijek dobra djela, moli i dovi Allahu te bareke vetala, jer ima ljudi koji su čisti. Kaže poslanik sa sam neće rova pogađati, ne da će mu sibeti, sve dok ne bude vodio zemljom, a on čist od grijeha. Allahu ekber. Razumijete? Znači ima takvi, nemaju grija, Allah im se oprostio. Pa ako ti je oprošteno, <clears throat> Allah će te oprosti. Kaže Allah će ti podići deređ. Znači ovdje znači Allah će ti podići, podići ako ti je oprošteno. Nakon znači oprosta nema oprosta ti obuhvati tvoje grije, ali ima nešto ti potiže da ređe i položaj kod Allah te bareke te bareke taala. A vas slijedi u ovom rivajetu gdje kaže La ilaha illallahu al aliju azim Pogledajte početak. Zatim kaže La ilaha illallahu al halimu al karim Zatim kaže La ilaha illallah Subhanallah Rabbi azim. U prijevodu je slično znači, značenja s tim da su Allahova imena druga spomenuta ovdje, pa kaže nema istinskog Boga osim Allah te kevetara, el ali koji je uzvišen. Zatim el azim koji je velik veličanstven, pa nema drugog istinskog Boga osim Allaha koji je el halim koji je blagi, koji je Al-Kerim, plemeniti, La ilaha illallah, pored takvog nema drugog istinskog Boga, Subhanallah, neka je veličanstveni slavljen takav gospodar, Rabbil Aršil koji je gospodar veličanstvenog Arša. Sve ukazuje na veličanstvenost Arša, koji je najveće i najopsežnije Allahu te barek stvorenje. Razumijete? Allah te barek svoje moći, svojim bićem je iznad, iznad i zadaš. Zatim prilikom ulaska u džamiju spominje se ovo Allahu Tebare Kvetala ime u rivajetu gdje poslanik Allahu Aljih vseleme kaže kada se ulazi u džamiju govorite sljedeću dobu. pa kaže A'udhu billahi l'azim wa bi vajhihi karim ko zna dovu wa sultanihi l'qadim mine šeitanir rađim pa fe iza kada to kaže, kaže poslanik sallallahu sallam, tada kale šeitan, tada će šeitan da kaže u tom trenutku, hufiza minni sa sačuvan je od mene ostatak dana. Razumijem, danas uđeš na sabah, proćiš ovu dovu, sačuvan si ostatak dana od šeitana njegovog djelovanja, a u prijevodu znači utječen se velikom Allahu, znači audu billahi azim, wa bi ili karim, njegovim plemenitim licem, pa zatim kaže sultani ili Kadim, njegovom vječnom vlašću, da me sačuva od prokletog šetana. I tada šetan kada čuje tu dovu, da si izgovorio, kaže sačuvaj ostatak dana. Ne može ništa učiniti. Na to u dovu naučite, prilikom ulaska u džamiju, da je učite. Nakon ovog svega, tek može čovjek da shvati i razumije da će e, imena Allahovu poruku u njegovom kuranskom ajetu gdje kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ Vama je poznato, vama kadaru Allah haka kadri. oni nisu Allaha veličali istinskim veličanjem. To je prijevo tako. Ili nisu ga cijenili onako kako ga treba cijeniti. Učenjaci kažu nisu ga spoznali onako kako ga treba spoznati. Zašto? Zato što ljudi kada vide koliko Allah el velik, nisu ga upoznali, nisu ga znači spoznali, tu njegovu veličinu, zaista kako mu dolikuje, i onda griješe, negiraju sve. Ali Allah ukazuje na svoju moć, veličinu, pa kaže u nastavku Sva zemlja će biti u šaci gospodara Tebare Kvetala na sudnjem danu. Zamislite te moći. I gluposti i lupetanja oni koji kažu da je na svako mjestu Jel? smotat će zemlju svojom šakom. Subhana. Gdje je Allah sa stvorenjima, u stvorenja, u stvorenjima, ne glupost što tvrde i govore. Allah je iznad daleko stvorenja ali njegova moć takva kakva jeste da obuhvata sve i njegovo znanje da je prisutan tu, ali će smotati, zato kad ima kaderullahe, haka kadri, i ovo je odgovor svim džahmijama, svim mu'tazilima, svim oni koji negiraju ili koji poistovjećuju, istovjećuju Allahova te barek tela svojstva, da takvi nikada nisu spoznali ovu moć i veličinu gospodara subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ A nebesa će isto tako biti smotana u njegovoj desnici. Allahu ekber. Allah? Fisema, ko je rekao Fisema? Robinja. I znala je Fisema, znači Alesema, iznad neba. Iznad neba. Znači iznad nebesa, iznad svega ovoga, daleko od stvorenja, ali će smotati šak, u, šac, šaci će držati zemlju, a u desnici će znači smotana nebesa biti. Zatim kaže Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun I neka je uzvišen, daleko čist od svega onoga što mu pripisuju čime ga opisuju oni koji ga nisu spoznali onako kako njemu te bareke vetara dolikuje. I na kraju čovjek da bi shvatio razumio da je malo više veličao gospodara Subhanahu wa ta'ala, Allah uh, Subhanahu wa ta'ala ljude da razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Jer je zaista u tome jer u tome su veliki znakovi. Allah on kaže u sura Al Imran Inna fi halqi wal ardi wan nahari la li Zaista u stvaranju nebesa i zemlje su znakovi za koga? Za one koji razum imaju, koji su razumom obdareni, koji zaista pamet koristi. Jer smo vidjeli da ima ljudi drugi koji pamet, ali ne koristi Habibi Ona mu je bezvrijedna, ništa mu neće koristiti, nego će čak samo veću propast biti bačen sa njim. Zatim kaže Allazina yazkuruna Allahe qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Ti isti slave i veličaju Allah Đelešanu kako? i stojeći, i sjedeći, i ležeći, koji gledaju stvaranje nebesa kakvo je, zatim razmišljaju o smeni dana i noći, nakon svega toga, znači, slave ga veličaju i kažu, gospodaru naš, ti ovo uzalud nisi stvorio. Nisi ovo uzalud stvorio. Sve što vidiš, to nije uzalud stvoreno. I zatim kažu, gospodaru, slavljen si, veličanstven si, sačuvaj nas strahote džehennemske kazne. To su pravi iskreni vjernici koji kada legnu kada gledaju nebesa divije se o stvaranju, razmišljaju o stvaranju, o smjeni dana i noći i moli, znači to prozorke da moliš i doviš gospodara te barek da te oprosti, da te se smilije i da te sačuva džahremske kazne. Na kraju Allah šanu kaže Subhane Rabbika rabbil izzati amma jasifun wa salamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. I s ovim kuranskim ćemo završiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da shvatimo Allah te bareke ve ta'ala onako kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan da se shvati da njegove propise poštujemo, da njega subhanahu wa ta'ala cijenimo, veličamo da u njegova poslanika sallallahu alihi vseleme i u malom i u velikom da oprosti nama našim roditeljima da oprosti svim muslimanima da ujedini naše safove da pomogne našu braću muslimane u čitavom svijetu da nam podari skoriju pobjedu i umetu da vrati ponos i izzet onaka kakav je bio znači u onim najljepšim trenucima najljepšim generacijama islama سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير